distinggil binaturoto sawise kanthi prayoga biswan sirapada kanthi duh sinuwun sesembahan kula wonten mercapada li kula tampi tangan kekalih Gusti Nata Agung paring pambagya dumateng piswanipun ing abdi dasaku nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa sungkem pambekti mugi kunjuk sandhep padha mawon tuan-tu kula rudun. Iyo banget panarimaku sawise prayoga. Ingsun kepengin uningmu sangka ngendi pinangkamu sapa kang dadi pewarapmu. Awon tanpa rupi ku menika wrangka dalem nalindra ing loji tengoro. Sesembahan kula sinuwun Prabu Welgedulabe. Well, I sampun sudi mestari jumateng dasar kuru kula patih Bayu Tinoyo. Menapa menika ingin sinebataken negara Kristina pendalem Kanjeng Diwaji ingkang jejuluk Prabu Batmu Suka Pitono I Prabu Kurupati. Ora lono loro tetelu kejaba mung siji ingsun ingkang nyekel panguwasa. Prabu Joko Pitono Yudur Yudono. Matur sembah sewu boten kalian tuan gen lumarak won ngabian toro paran kang dadi darurani pisan lo ngabian toro niko dipun utus gusti kulo ngalindel ing loji tengoro gandeng nembi meniko jumeneng narindel sinang kuyung dining poro kawulo sampun katetepaken ngasto pusaning adil wontering keraton loji tengoro namung Gusti Kulono Tagung menika menggalaken aku durung sampurno jumeneng narendro yen durung bisa ngelenggai dampar pusoko ojo nganti wedi kangelan tak utus suwano ing kraton ngastino suwono ngampil dampar kencono minungko kanggo nodi kekuataku bab meniko lajeng ingkang abdi keparang suan ngabiantoro mboten sari kejari namung nyiun kawalasan mugi keparenga pusaka ing astina dampar kencana badhe kula sunampil Minong konyobi kados pundi kekiyatanipun sesembahan kula Prabu Welgeduwe lebih mengaten sinuwun Duryudana mangsa ing runanggana Mulatori sang sena kang kang mangamuk punggung sumundul saking ware kekudung kanggeng kulawan lumut mandi kotori sang singo baru kang diatur panuwunmu ingkang mesti atur lagi gimana amarga duru sarbu marang para pinisepuh mrojo nganti kadal warsa sawetara tunggul ana ing sawise paripurna rembug iki mengku tumuli keterangan kang cetha ngisahaken dawuh kejawi saking menika nyuwun tambahing pangestu keparing ingin abdi tengguh wonten panguraan jawi ngati-ati kula nulung lempar kencana lantaran patih Bayu Tinoyo menika wau jagat dewa aduh menawa menika kantun gumantung Jumatung Yai Prabu yen Yai Prabu menika nglenggana dasar namung dipun suwun ngamping upami kiyat lan botenipun gumantung dampar kencana yen panjenengan dampar kencana niku boten kersa antaripun badhe dipun angkat yang sak negari boten badhe kiat boyong pusaka dampar kecun. Nanging senajan Toyai Prabu Kuku boten marang panjen dampar menika kersa saged kelampan malah musno saking rasanipun piyambak. Kula tu menggali ingin kanti sak pun pun kakang suko uni mengatakan. Ini pandu pandugi kula menika kok ning nimbrung, ning nimbrung. Nimbrung kanan Mesti ratu anyaran sing kepengen bakal jajah teng negara Ustina amarga krungu kabar yang Ustina kuwi jembar jajan. Apa sing para Kurawa menika dateng pusaka dampar kencana janji dampar menika ilang. Kurawa padha karo ilang kekuatane. Ono sing ngene kok ya. Aga jenenge ratu wetek puni. Prabu wil keduwil. Wel keduwil kok wil wil. Angge niku. Raja tamengan nimbrung-nimbrung. Ngono niku angger dewa tak penimbungan ngaten menika. Upama dampar bisa diboyong tangelamu dibalekake wis cekal dene dheweke si penimbrung niku arep nyekel dhuwit kuwi dipeniteni ngaten kanca. Apa sing sing dinggo gawe pen ming nggone bakal nimbrung. Kula kinten kok nggih nareng ngaten saja sampeyan elek kula ning nek wonten kepapetipun kula janipun wong blok menika namung badhe julung tungkul kegiatan ngestina. Lajeng kados pundi pemanggipun paman Durna pun dawaken para Kurawa. Supados madya tata-tata patih saking Raja Kingarana pun tundung wangsul kemawon. Mboten perlu kuwatos jare ing rokok anggar Baladewa lenggah wonten negara Astina yen mboten saged angintasi damel. Ing ngajeng anggen nata mandra sampun prastya wonten ngasa dalem kula miring apa yang kelakuan pasti yang geng ketok muluk muluk mengono ngelatih cok nah wakil pun itu pelatih ini tipe apa yang ada rebuk manis kok mengono ngelambe cok orang yang gunanya mongkor kena nonton tepung. oh cok, gampang tadi wong mana gimana sih ini angin ah, tadi menawar tajal anak pegulauan mana menawar tanggung jawab king sampun angesti dumateng aturipun paman Durna mboten wonten awonipun paman Sengkuni pinaring dawuh. Supados midhaken para kadang kula Kurawa mangke sekinten boten wonten. Inggih saged nundung dumateng Patih Bayu Dina cekap Raka Purwiyambet. Paman kula nuwun wonten paring ampun ngantos kelayatan medalun jawi kadawono dumateng sedaya para kadang. Asyoko toto toto sepatus angundurakan utusan sakin nagaring loji jiwan. Mungkepan pun bobo nyuwun pamit, nindakan daud dalmana prabu ngatus-atus. Ruko poro minta pamit, wan. Ndarakan widodo dinai pun prabu. Ndarakan widodo anak prabu. Penjapan anak prabu badeng laksanani atur panggul pening layang, kira prabu. Joko pitorong. Iya. Mugi-mugi pun pari kemenangan, sakit mundurakan bobo saking ini ngloji kecil menika Pak. Ngloji ke ngara kaya ngloji kecil. Tahu pangitu paman dulu ya sudah kan ya. Apa apa lagi kayak nangis mantram tinggal tetulak saliring peboyu oh, kandak gak ujung manyar yang panjang makatan kerasai pun anak prabu gue terus saya pun bopokan tuh dari suami pulau minggah pun tersanggar pelanggatan ya paman pulau tuh pita pun bopo wasipun tentu manggi toto titi tentrem ayam ayam panandhang nata sabdo pangutaratu sabdu pangucapan dita temen ratu sekarang panandhikaning pandhita sekmah lan sabdi narindra panwenten bidan yaya tirta kersa kang wibing lancang badan kepareng mibe istri manah jalagung hingastina sumedya pundur kekaton arsa minggah pamujan Kanding puncuh maringkeng paman sang topo begawan durno yosiku boyo. Inar pepura abdi bedhe kawang saking mandru pindho dewa kayuring para widodo tuntaris gedhe perang Gus kundur ngedaton ingkang sinuwunata Ngastina Susangan wangen paman nuju Ngastina. Begawan Durna. Kinar pepol abdi bedoyo swimpi manggung seti pepengitan dino saking ketepian yayah widodoro widodari kang angin marang lumiyating absoro. Probesa Sri Penganti jumangkah dono pertopo Rengganing kapuro dono pertopo yen to katalipun Genging puro saargo sito durim liputang lawan tirisan Ingin kenalnya dekat-dekat masih balitung sirap perusari nyamating kapuro pinarian inten bumi gedini sak mes tokon siraliman gajah sandas gajah gedini ngubeng kelawan kiring pinarian gambar manikoniko mawarno-warno kang isen-iseni gambar tanpa bidu marang gelaring jagat pintu ginambar jalu kelawan manudio kang kain toin toler batoro kumojo yutin betari ratih yen pintu minep pinang pinangan ten kang pinuju pinang ya kenang yen mengokoyo bedang suang-suangan kanan kiri pintu pinarya reca gupala reca wus ngarani watu gupala gandarwa sila kang dinambal uta denawa candran nek, kawat nektra kumala untus loka ilat mas Karno, karna jinara trusing grana mlebet pinaringan marcu mbara marcu bani kumbang kekalih tangan kanan lawan kiri pinaringan tameng miwah pedang senteking kori kaget bermara kekali mabur grenggeng-grenggeng kaya reca bisa nyokot gewel medang kacos. Mulyo jati jati teman Mulyo, kepindhen cikara bala balupata kang kira-kira tenggo pintu silamanang mancat undak-undak jerambake bang jejubinan mergi tulsing gedaton kang sinebaran nirpoko jonil cendana sinampar para budaya pating glebyar pating torot nyayah kartika sambut pernah Perikating carita kundur dalem ingkang sinun kapapat ing kalai sang Padmi Dewi Banuwati ginanding astal sami tata lenggah Gusti Nawasan Gudono Kembul Dharma ingkang rayi sang Banuwati sugeng putra Raden Sarujo Kusumo ingin paman nujum ngastina begawan kumboyun. Thank senajan to pandita rada lubuk wong agung Gustina kekali pusamyo gendel sang topo masih pundak tanduk sinambi nikmataken sraning gongso kang yumangrangen keplok pepinjalan sagedasi becan por abdi srimpi bedoyo ing winangan nggoyak mung ngono kawalajur sisih manika nika mawarna-warna purai pepanggian purabdi kepala wangsa wonten papan nun dadu panganggen utawa marang sang patmi wuru pungkasane ratu keprabon ratu gumanti agemaning pandita ingkang sarwa sita utusan para abdi kinem nyaosaken duparatus giyo minggah sanggar pelagata sikep ingkang wonten ing pamujan nggih ingkang wonten pagelaran jawi nindya mantri muka parsa lepati sengkuni angawi para putra-putra kruwu ingkang mandi kali pabarisan Narendra Prabu Arjuna kairing para kadang werda arji mapan satra ngestira tunggaling satriya ingkang kelatuk wani kirang gedhe datang darbi toto stusyusio ngadep kula marang sang ketika pating gegah pating gelajit ana ing sampir klambi ana kang kendhit sarung ana ing nganggo srandal lili uga ana ing sepatu nang maneka-neka mawarna-warna ana ing nawake kacamata suara ni kundi kacau di malam, kong tengah kosong.